Baionako zizpa gaztetxeak bere bi urteak ospatuko ditu, larun bat honetan, e, goerditan hasi, eta larun bat gauean luzatuko den festa, gurekin Marilu Peirat gaztetxeko kidea, Txalde Txaldeon. Orduan, dola bi urte erriko etxearekin akordio bat lortu ondoan lokal hori beraz eskuratu zuen, baionako gaztea asambladak, nola izan dira bi urte hauek? E, uh, eh, astaten, astaten ezik eta guai arte, Bi urtez biziki bizia izan da gazetxea, jende hainitzek eh, baliatu dute, eta jende hainitz etokida ere gure ekitaldietara, beraz hor, e, bilan biziki positiboa egiten dugu bi urte zat. Jende hainitzek erabili, ordean hori da, ezte zaila izan lokal berri horren kudeatzea, animazio desberdin, gelaren erabilpenerako galde desberdinak, eta beste? Bai, afet, bat dira, adibidez, elkarte bat zuheri guk, uh, lokala prestatzen aldugu, beraz eh, elkarte horiek autonomoki antolatzen zuzte hainbat ekite aldi. Gero eh, batzutan aritzen gira ere eh, elkarte elkar elkarlanean, beraz hor binaka zizpak eta beste elkarte batek sortzen dute ekitaldia, eta badira ere gazte asambladak berak sortzen dituen ekitaldiak. Eta ordo nola pasatzen da haste bat zizpak gaztetxean? Uh, Ordoan badira gu biltzen gira ustiral guziz, gu gazte asambladak biltzen gira ustiral guziz, gure proiektuak aipatzeko eta kanpoko galderak eh, tratatzeko. Eta hola pixkanaka eh, lortu dugu uh, egun guzitzu kaitea altailer ezberdinak uh, bainako gazpetsan, adibidez uh, edo tango tailerak eta beste hainbat bat tailerak. Oiek mm. aste guztian aste guztiz etortzen dira uh, egun kinko batean. Eta nor dira beraz tailer hoien animatzaileak? E dira gehien bat dira xanta espirituko uh, elkarte batzuk. Gehiago. Egan behar da, hemen azkenean eh, fite ezagutu izan dela gaztetxea, eta xanta espirituko elkarte hainitzek sekatzen zutela gune bat eh, ba, egiteko, beraz, eh, galde hainitzukan dugu hortik. mm. Azkenean auzoko uh, dinamikan sartu da gaztetxea. Bai, hori da bai. Zuen ustez bere helburuak bete ote ditu gaztetxeak? Be, ba, bai, gure segur helburuak lortu dituela, gero gu, bon, be, optimistak gira, beraz, entzatzen gira, ala ere beti gauzako, gauzako betzen. Gana baitut hor, eh, haini dugu gaztetxea kanpoko eri, eta ala ere nahi ginuke eh, garatu eta konzentratu eh, gaztea sablandaren proiektuen gainean. Mm. Beraz, hori hori no elburutan dugu, baina bestenaz, zinez, boi konten gira gaztetxearen eh, lorpenetaz. gaztetxearen, eh, du gazte asamladaren dinamika, zertan da bi urtez aldaketak izan dira, zon bat ziste hor taldean? Hor, ama bost bat gira, izango dugu uh, eh, amazazpi eta hogeita urte artean uh, eh, guti gora bera. Eta geroari begira, beraz, eh, nahi duzu eta aldea indartu eta bai, beste bai, bai, zerbait? Bai, hori argiki uh, egia hor, uh, astapenetik, uh, dugu, zahenek, gure gure zahenek uh, lagundu ze eta hor, uh, behar, eskua pasatikute, uh, utzi dute gaztetxea gure zahenek eta guk hor behar dugu, uh, inberdegien behar dugu, nahi baitugu, uh, bezala, nahi dugu proiektu behiak uh, eh, garatu, zizparen proiektuak, eta horretarako uh, eh, idekitzen dugu, eta espero dugu kide behiak uh, eh, gure gana opoizduko dira. Hmm. Eta garaian, behintzat bazen asmoetan, uh, gazte mota desberdinak ere biltzea gaztetxe hortan, hori lortu da, bai honaren geografia desberdinak kontutan hartuz, edo? Beha, bila da baina entxatu gila guberala ez bakarrik euskaldunak eta gure ingurukoak baina ere eh, santa iztutukoak edo toki batekoak biltzen. Eta orterako uh, eh, elker lehenan haitu gira, uh, eh, zipako elkarte batzuekin, adibidez hor uh, um, polizaren kontrako haste bat eraman ginoen, eta eto jaraz egin nuen medin uh, japlari biziki zamatu bat, eta egun hori izan da Ba, xantarizpiz duko publiko gehien bat lortu dugun eguna. Mm. Biziki pusetikoa izan da, gero megu egu eh, beti gira mm, lagun, lagun talde bat gira, baina ala ere, nahi dugu ere idekia dela eta haiek parte hartu nahi badute gurekin. Eh. Bueno, Atea idekia zailera. Bi urte beraz ospatzen ditu uh, eh, zizpa gaztetxeak, baina eh, galdera da, noiz arte, zenta baionako errikoetxarekin lortu zen gaztetxea, uh, denbora mugatu batentzat, badakizue noiz arte gelditzekoak zisten, aldaketak zaiten izke, hortik? Eh, orduan egia, eh, ateak ideki zelarik eh, ginuela hiru urteko konbenio bat eh, baionako errikoetxarekin, baina eh, geroztik ikusiz nola erabilia izan den, oartu gira zinez holako toki bat eh, behar zela hau hortan, eta horregatik uh, gero elkar lanen alitzen gira ere urtean zer eh, txarekin, eta naiz eta berez uh, urte bat hori gelitzen zaigun gaztetxan egoiteko guk uh, ez dugu aipatzen eta ez dugu pentsatzen ere uh, aipatuko digutenik uh, gaztetxa bezeskuratzea. Ados. Hortaz ez gira, hemen mehentuko eta ez dugu nahi, ez gira beldur bat eurtaz ikusiz uh, nola ongi pasatzen den trikotxarekin eta nola beharrezkoa den gela hori. Momentuz, beraz, uh, urteko kontratu hori kasik existitzen ez baliz bezala egiten duzu eta bai, mugagabea, bai, bai. kontratu Nahiago dugu sinetxe horretan, orduan, eventuko gora, hola erigira bai. Ados, eta erriko etxarekin ez duze olako eh, aipamenik edo aipatzen eh, momentuz? Ez, ez, egia, digutela eh, bate berriz aipatu, beraz, uh, esperantza dugu. Bo. Ordan, intzina eh, segitzen duzu, bigarren urte betetze hori, uh, larun batuntan da itzordua, berdin bukatzeko, amekakteritatik, apeitifarekin hasi, eta ondutik, Baskari kontzertu, hor Baskariaren zat, kontzertu entzat sartzak badira oraindik edo nola da? Bai, bai, bai, badira hori no, aurre salmentan, uh, eta gero tokian berean ere izango dira, baina uh, izan, izango dira ez bali denak salduak aurre salmenta duzera. Obe ala ere entzinezik erosi. Ados, eta ongi ulektu badut, xutagar, xutagar izango da lehen taldea ez? Bai, bai, bai, hori da nahi duguna ere jendea limuntza ulektarazi, xutagar da xiko amajetan. Hala, eta ondotik uh, eh, Josef Leibu eta DJ Bull gabo bukatzeko. Ados. Ebe untxa, Marilu Lape irrat, pentsatzunt lanetan ari ziztela, larun batekoa prestatzen? Bai, bai, hori bai. <laughs> Ba, ongi. Mil esker, gurekin eh, egonik eta graz. Eh, bai, jasuta. Urte betetzen bat. Adio, bai. Adio. Bakar dia sentitzeko Eta ez kartuko gara izarra laiago batetan. bizitza Baina gure mundu honeko ezkierik irai

Gure bihotziak